Јас не знам дали ќе го исполнам овој половина час, ама како и да е, може би па дори како ќе ме води духот да зборувам и повеќе од половина час. <laughs> Не знам. Но нешто во контекст на она што и денеска, денеска го зборувам во пуката, значи, но прво ќе отвориме во Откровение трета глава. Има многу што тука да се каже, но да ќе видиме како ќе Ќе читаме од 14, 14 стих, тоа е писмото до црквата во Лаудикеа, пораката до Лаудикеа, која што секојаш е актуелна, затоа што живееме во тоа време и сме таа црква, последната. И на ангелот на црквата во Лаодикеја напиши му, Ова го зборува Амин, верниот и вистинит сведок, почетокот на Божето создание. Ги знам твоите дела, дека не си ни студен ни врел. Окога би бил студен или врел. Вака, бидеќи си млак и не си ниту врел, ниту студен, ќе ти изблувам од својата уста. Зашто велиш богат сум и се сбогатив, и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден, и несрекен и сиромав, и слеп, и гол. Те советувам да купиш од мене злато пречистено во оган, за да се збогатиш и бели облаки, облики за да се облечеш и да не се, за да не се појави срамотата на твојата голота и очна маст за да ги намачкаш своите очи за да гледаш.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 На оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол, кој има уво нека чуе што им зборува духот на црква. Че ова, цел, ова е целиот текст, целата порака до Лаудикеја. Јас сега ќе се задржам само на дел, мислам добро, ќе коментирам малко и пошироко, но што, каков има проблем Лаудикејецот? Значи, тој смета дека е богат и дека ништо не му треба. Задоволен со самиот себе, но не е свесен за својата вистинска состојба, не знае дека е беден. И овој збор грчки кој што се користи на ова место, се користи на само уште едно место во Новиот Завет. И знаете ли кој е тоа место? Денеска ги читавме тие стихови. Што прочувавме денеска во пуката? Имајте седма глава, така? 7.24. Да, беден човек сум јас, која извикува, нели, <clears throat> Павле. Кој ќе ми избави ова смртоносно смртно тема? Само на тие два места, две места. И сега, веројатно, нема, има некоја врска. Јас ќе се обидам да, да го кажам тоа на свој начин. Значи, кога вели беден, не мисли на нешто во смисол на... Значи, ако беше истата смисла, тоа, ке, тоа, тој избор ќе го најдев, од грчки избор ќе го најдев во Матеј пета глава, или како беше таму првото, блажени се бедните по дух, меѓутоа не се мисли на таква беда, сиромаштво, туку на мизерија. <clears throat> не знам кој избор да го најдам, мизерија. Че една таква состојба, бедна состојба, да, еве, Господ дури, дури се гади од, од таква една состојба. Вика, ке ви избувам. Беден и несрекен, па и слеп, па и гол, па, значи, да не беше трагично, ова ке беше смешно, на вистина. Описот на состојбата на еден лаудикеец кој што мисли дека се знае, мисли дека од никого нема потреба ништо ново да научи, духовно горд, не сака да биде поучен, најпаметен е, <clears throat> нема простор кај него за напредок, затоа што вика ништо не ми треба. Јас се знам, јас сум богат, јас се збогатив. Видите, ова е една бедна состојба. Во очите на Господа, која зборуваме за спасение, тоа е бедна состојба, која што човек може да се најде. Пазите, гордост е самата по себе. Поготово духовна гордост, тоа е нешто најтешко. Е, гледаме кај фарисеите. Фарисеот и цариникот. Фарисеот се удира во гради. А, давам и десеток. И постам и на црква секоја сабота. Се, се, се, се, се. Се под конец. Па дори десеток тамо од Кимбот. Од најсикно. Прецизност не видам. <clears throat> Кој е овој? Кај може он со мене? Е, тоа е таа духовна горност. Издигнување на сите други. А Елен Вајд ќе каже, мислам, и не само Елен Вајд да го каже тоа, тоа е самиот Бог вели, нели, баш вчера имаше некоја мала дискусија, Дејан на Ленче беше и кажа, што сега ако ни влезе некоја проститутка тука и дали ќе ја прифатиме или ќе ја изритаме на плот? Секоја Господ таму вели шест нешта, нешта мрази, мрази Господ, а седмата му е одвратна, во пословици, знаете, мислам шеста глава беше. Таму не реди ни проститутки, ни пијаници, ни ништо, него, сосема нешто друго. Духовни греови, кои што му се најгнаст меѓу кои е гордост. Иле Мајте каже дека тоа е скоро неизлечив греф. Се граниши со неизлечивост. Гордиот човек Нема потреба од покајање. А пораката до Лаодикеја е, што вели таму подолу, покајте се. Таа состојба е бедна состојба. Мизерна состојба. Да не знаеш, значи, состојбата на Лаодикејецот е, тој не е свесен за својата вистинска состојба. Се гледа со своји очи, не гледа со Божи очи. Тоа е една бедна состојба. Бедна, мизерна состојба. Знаете, значи, Само на овие две места, овој силен израз беден, мизерен. Тоа е состојба во која што не смееме да западнеме. Тешка состојба за еден христијан. Да сметаш дека си нешто, како беше оној стих, непосредно пред богослужението ми се сетив на е, Галатјаните 6 глава 3 стих, вели, зашто ако некој мисли дека е нешто, а не е ништо, самиот се измамува. И јас умејам да кажам, не ти треба гјаволот да те мами. Ти самиот си се измамуваш со тоа како гледаш на себе. Значи. Сосема погрешно. Не си свесен за својата состава. И затоа Господ вели да купиш од мене што? Злато, прочистено во оган, што значи што? Или верата и љубовта. Верата која што действува преку љубовта. Или, јас би рекол, онаа совршена вера, за која што зборувавме. 11. Потоа што вели? Бели облеки. Христова праведност. И она, може би најбитното за вахвиот, за слепиот, за оној кој што не може да си ја согледа својата состојба, е очната маст, кој што е всушност Духот Свети, кој што е тој кој што те осведочува за грев, правда и суд. Лаудикејецот смета дека е совршен, нема кај него греови, богат е, не му фали ништо, не му треба ништо. Затоа му е потребен Духот Свети, да го осведочи за грев, односно да му ја покаже вистинската слика. Тоа е една бедна состојба, и навистина е бедна. А втората бедна состојба, за која што и денес ке стана, стана збора. Сега во седмата глава Римјаните гледаме човек кој што е свесен за својата состојба, што е осведочен, тој го знае законот, или самата порака Павлија праќе до оние кои што го познаваат законот, или она илустрација со жената, двајцата мажи и законот. Не знам дали треба уште малку да, да, да се задржиме на оваа илустрација, ако може би се уште нешто не е јасно но она што го извлековме како поука, него вака да поврземе само, значи, спомнав, бедноста на овој човек во Римјаните 7 глава се огледа во тоа што, да, тој за разлика од логејците свесен за својата состојба. И има дури и желба да му служи на Господа. Нали сака да му служи на Господа? Ама, не може паја, ке проба паја, ке проба паја. И ќе каже таму во последниот стих 26 Јас сами одвели вели Павле, укажувајќи на своето собствено искуство, а кој што искуство сите ние сме го поминале или пак може би и го поминувам. Јас сами од сумот му служам на Божиот закон, а со телото на човекот, на, на законот на гревот, или или стихот 18. Имено јас знам дека никакво добро не живе во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Значи, осведочен, знае дека е грешен и тоа прекумерно грешен, гледајќи на законот и преце на Евденска, немаше време да спомнеме, зошто десетата заповед? Зошто токму десетата заповед? Еве да ги прочитаме тие стихови. И така, што да речеме дали законот нели е грев, наврзувајќи се на предходно на илустрацијата, далеко од тоа, сепак јас го запознав гревот само преку законот, зашто не би ја запознал страстната желба, ако законот не рече, не ке пожелуваш. Дело од десетата заповед. Зошто токму овазно? Да. Само таа е духовна. Што имале, а, како го држале законот? Е, фарисеите се фалили, богатиот младеш, нели, <clears throat> која му вика на Исуса, што треба да направам за да биде спасен, па Исус му се повикува на законот. А, па јас тие ги држам од уште од млад, ја све држам сите заповеди. И Исус му вели, па продај го целото богатство, па следи го. И ој си отишел. Што било проблемот со него? Себичност. Токму тоа, еве, па, баш тој, баш тој дел. Посакува. Посакува. Че фарисеите, сите девет заповеди можеле да ги држат, онака без... Под наводници сега, тоа не е држање, нели, онака надвршно. Сите девет можат некако да се одржат и, да, односно, да одглумите дека ете ги држат. Да, правно е, точно. Ама десетата е таа која што удира во срштат, само таа е во мислите. Нели се почнува од мислите. <coughs> за да имаш друг Бог, преди да си посакал такво нешто. И да не ги редиме сега сите заповеди. За да, <coughs> мислам, за да отриш со друга жена, <laughs> преди да си посакал. Прво се родила мисла. Значи, оваа заповед, <coughs> всушност е осршта на сите, на целиот закон, на сите други заповеди. Само таа е духовна, како што кажа Јан. И Кога Павле ова го согледа, кога прогледа, кога почнал духовно да гледа на законот, со духовни очи, преку духот, тој <clears throat> ќе каже, оживеа гревот во мене и јас умрев. И вика, за да гревот стане прекумерно грешен. Тоа е исто така битен момент во тој процес на обратување, за да ви се згади од него и да се свртите, да се насочите кон <clears throat> единственото решение кон Исуса. И сега да ја видиме таа бедна состојба. Тие стихови немавме баш многу време денеска, така само ги нафрливме. На овој бедник, кој што е свесен, кој што знае, го знае законот, знае дека е грешен, ама не наоѓа никако сила за да го совлада гревот, односто да умре за гревот, да се ослободи од законот, да живее, да му служи сега на новиот маш, на Исуса Христа, И ајде да читаме од Ајде 14 стих, иако тука може и повеќе стихови. Зошто знаеме дека законот е духовен, а јас сум телесен, продаден под грев, значи роб на гревот. Така не знам што правам. Зошто не го правам оно што го сакам, туку го правам оно што го мразам. Зарем ова не е бедно. Самото по себе е една бедна состојба. Па ние самите од своје искуство можеме да кажеме колко е таа, та состава бедна. Тоа е роб, само робот а, не може да го прави она што го сака, туку го прави она што ќе му го кажат. Ако пак го правам она што не го сакам, се согласувам со законот дека тој е добар. Постојано тука нафрала преку 2-3 стика Павле дека законот е добар, законот е свет. Не е проблем во законот. Проблемот е во мене. Имено јас знам дека никакво добро а не, 17 стих, зашто тоа веќе не го правам јас, туку гревот кој живее во мене. И денеска спомнавме, не можете вие да го победите гревот, туку така. Не е возможно, тоа е сраснат со вас. Тој е тој ваш први маш, прв маш. Или греовното тело. Телото со сите тие страсти, со сите склонности кои што едноставно што од раѓање ве тера да, да греши. Значи, единствено решение е да умрете вие, значи вие како жената во а, илустрацијата да умрете. Раснути заедно со Христа, или фигуративно во 6 глава Римјаните, умирајки со Христа, со Негова смрт, и ќе имаме удел во Неговото воскресение и во тој нов живот. И тогаш ќе бидеме слободни. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Зошто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам е А ако го правам оно што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот кој живее во мене, повторам. И така го наоѓам овој закон. <clears throat> Дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон. <clears throat> Дури се насладува во Божиот закон. Е. Но, гледам друг закон во моите членови, во телото, кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот, зашто е во моите членови. Беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело. Бедна е состојбата кога не сте свесни, кога се замислувате дека сте многу верни, кога не знам ако некој треба да влезе на небото, а сум јас, кога сите други се грешни, јас сум најправеден, кога не знам ке погрешам, ама никако да се покајам за тоа, никако да признам, не сум јас крив, другиот е крив, секојаш, јас сум праведниот. Мизерна е тоа, стварно. Но мизерна е и таа, кога знаете, свесни се за својата состава во која што сте, ама немате сила. Ке пробате, ке паднете, ке пробате, ке паднете. Тоа е искуство на секој од нас. Еве Зоран денеска зборуваше, мене така не ме учеа, па и мене не ме учеа така во 97 96-та. И мене не ме учеа. Така. Адвентистите знаеа да кажат, односто и ден денеска, законот, законот, саботата и така натака, свинско, не знам. И сега кога ќе сведочите меѓу луѓето, да, тоа они најдобро го знаат, Секојаш, а, овие што не јадат свинско и што држат сабота. По тоа не знаат највеќе. Тоа не е некој сведоќство, да кажем. Исус е единствено решение, никој друг. Вториот маш. Не можеме ние со вториот маш да влеземе во брак, ако предходно не сме умреле, затоа што сме врзани преку законот со првиот маш, се до смртта. <clears throat> И не сме умреле, ние веројатно сме во таа бедна состава се уште. И често пати се случува да, ако сме реални, да си признаеме на самите себе си, ќе, ќе окажеме тоа секој сам за себе. Значи. Често пати ќе се најаме во ситуација да ги кажеме си овие исти зборови на Павле. Сакам, сакам да го правам тоа, ама не можам. Ќе пробаме како некој пушач, ќе остави 2-3 месеци пушење и издржал 2-3 месеци, па дори се фали таму, не знам нели, своји колеги пушачи. За да после на градот пак запали цигар. Тоа е истото со секој, со секој греф, со секоја слабост. Тоа е бедна состава. И лаодикејската и оваа состава, и така да, тука јас ја гледам на некој начин врска. искуството во шеста глава на римјаните, <clears throat> со искуството во осма глава на римјаните, тоа е она прекрасно искуство. Умирање, во осма глава, веќе сте слободни од гревот, нема веќе осуда, слободни од законот, не само од гревот, нема веќе осуда за оние кои што се во Христа Исуса и одат по духот, а не по телот. Доволно е толку. Да го молиме Господа да ни помогне да не извади од секоја беда, ако сме во ваква една бедна состојба. Павле многу добро кажал, веднаш после овој извик покажал каде е решението. Исус Христос е решението за се. Да не се трудиме и да не се надеваме во самите себе. Само да ве посетам на уште еден стих од минатиот пат, значи од 11.11. 11. 11. Римјаните четврта глава, во контекст на она кој зборовме за Адам и неговата совршена вера. Четврта глава Римјаните, оно е многу убав стих, 18 кога Аврам имал 99 години, а Сара 89 години, кога веќе повеќе години, 20 и повеќе години е мртва утробата на Сара. Аврам исто така, неплоден без надеж, вели 18 стих, тој се надеваше и поверува дека ќе стане татко на многу народи според реченото такво ќе биде твоето семе. Без надеж имаше надеж. Без надеж во себе, без трунка надеж во себе, имаше надеж и доверба целосна во Господа. Дека Господ тоа што го кажал, тоа ќе се исполни. Тоа е вера. Тоа е совршена вера. И тогаш рековме и сега пак ќе повторам. Се додека има и трунка надеж кај нас, дека ние можеме сами нешто, тоа е легализам, односно тоа е оправдување со дело. Значи, треба да дојдеме до ситуација кога ќе немаме никаква надеж во себе. Како апостолите во коработ при бурата. Кога ги изцрпија, вика, сите сили, сите можности за да се спасат, <clears throat> нели, веслајки, лискајки вода од коработ и така натаму, и веќе немало спас, и ја гледале само смртта пред себе. Е, тогаш повикале, односно го виделе Исуса, го повикале, Исус ја смирил бурата и дошло спасението. Без надеж. Без надеж во себе. Оправдувањето се вера, Елен Вајт уште ќе каже и дека е фрлање на човечката гордост во земскиот прав. И можноста да Господ го направи она што човекот него може. А Господ може се ако само му се предадеме целост, ако умреме за стариот човек. Нека биде тоа наше искуство. Амин.